serafina hakizimana niwe ariko aratuma mvuga mu kanyumva ndabahaye mwaramutse bakunze mwahisemo ibiganiro bya handi wisanganira ikaze nirwanya umurano makuru mu kirundi yo kuri uno wa gatanu igenekezo rya mirongo irindwi na gatandatu mu nyonyo bibiri na mirongo ibiri na rimwe ingingo nkuru nkuru ziyagitse ni umunsi ugira kabiri w'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabakorerwa abakenyezi uno munsi murumva bamwe n'abandi uko babona ingena ayo mabi ahanwa kongera agahashwa hano mu gihugu cy'u Burundi ikigo cy'ubushakashatsi mu burimyi ihaze gihuza ibihugu bitatu byo muri kano karere ntigikora kuva mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu aha rero leta y'u Burundi yarayiyemeje gukingira inyubakwa n'ubutunzi by’ico kigo hari mu nama shikiranganje murabyumva muri ano makuru muri komine mishiha y'intara ya cankuzo ho havugwa igwirirana ry'indwara ya malaria. ibituruka ku misegetera iba yaraheze nk'uko abagwayi babimenyesha muri bucana yandi y'ibidukikije tuza kubayagira ku bijyanye n'ingaruka ziri ku gucukura ubutare yaragurutse ibisakazo ibitabo bitari bike birononekara mu mvura nyinshi ivanze umuyaga yaguye muri icyo gice kuri uyu wa kane nk'uko amakuru ava mu ntwaro muri iyo komine abivuga ibyo bigiye gutuma bigora guheraheza iki gice cy'umwaka w'ishure abarongoye iryo shure bagasaba ubufasha kwihuta bishitse bishitse mu nyuma y'urubura rwaheruka konona imirima ku mitumbi imwe imwe y'iyo komine cyo kimwe n'imvura yasenyuye uruhome rushigikira inyubakwa ku ivuriro ry'ibihanga Dieudonne Nkunzimana mustantere w'iyo komine amenyesha ko ibyo gusana urugo ruhome biriko birategurwa n'abahinga ba komine hisunzwe uburyo buhari ni mu gihe mu buyobozi bw'iryo vuriro bavuga ko urwo ruhome rudasanuwe mu maguru masha n'izindi nyubakwa zishobora gushikirwa Izo ni byafunditswe mu nama nshikiranganje yo kuri uyu wa gatatu mu gihe eh, iyo nama imenyesha ko kuva mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu icyo kigo kitasubiye gukora kurikira Prosper ntawugwamiye ni umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi asoma ibiri mu ibyavuye muri iyo nama shikiranganje Ibyo byavuye ku ntambara zabaye muri ibyo bihugu byose bigize iryo shirahamwe cyane cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mu kurindira ko ibintu bisubira kuja mu buryo hagati y'ibyo bihugu bitatu birakwiye ko igihugu cy'u Burundi gifata inkingo zo gukingira amatungo ya iraze ku nyungu z'umuryango CPGL no ku nyungu z'u Burundi kuko atagikozwe uburundi bushobora kubazwa igituma ayo matungo yaheze nk'ifu y'imijira burorera inama shikiranganje yapfunditse ibi bikurikira kuraba mu mategeko ahari kugira ngo hamenyekane ufise uburenganzira bwo guhamagaza inama ya bose muri iki gihe gukora urutonde rw'ibintu byose bihari n'ingene bimeze bikamenyeshwa ibihugu bigize iryo shirahamwe nta kibuza ko itongo rya iraze ryorimwa mu kurindira ko ibikorwa nyezina bisubira gutangura kwiga uburyo bwo gukingira ibyo byose bishobora kononekara ibishobora kuba birakoreshwa bigakoreshwa harimo n'ibyo byuma bibitse imbuto zitandukanye kumenyesha ibindi bihugu ibizoba biriko birakogwa n'uburundi kuri iryo tunga rusange kuvugana n'ibyo bihugu bindi biciye mu nzira y'imigenderanire byosubira bigatangura ababa mu mazu ya iraze biciye ku biri n'amategeko bosohoka kugwa mu maguru masha kugarukana ishuri ryahora ryigisha abana b'abakozi ba iraze mu minwe ya leta na mu makuru ajyanye n'agateka ka zina muntu leta y'u Burundi ngo iramaze gukora ibitari bike mu kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme nko gushyiraho umugambi wa leta ujyanye no kurwanya amaba ku gitsina ibyo ntibyashyikirijwe n'umushikiranganji w'agateka ka zina muntu hari kuri uyu wa kane mu birori byo gutanguza iminsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme mu ntara ya Muyinga nayicegera c'umukuru w'igihugu nawe yibutsa ko leta yiyemeje kurandurana n'imizi nayo mabi n'inkuru ya Moyize Misako iryo sekeza ryo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ryatanguje kuri uyu wa kane rizorangira igenekezo rya cumi kigarama uno mwaka umushyiranganje mu byagejwe harimo agateka ka zina muntu yamenyesheje ko leta imaze gukora byinshi mu kugwanya ayo mabi yibukije ko leta yiyemeje kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ku byerekeye leta mvyeyi leta nkozi y'uburundi nagomba kubibutsa yuko yiyemeje kuzokora ibyo byose bikenewe kugira ngo agateka k'abakenyezi n'abigeme kubahirizwe gusumba amabi bakorerwa aranduranwe n'imizi gutyo babone kwijukira imigambi y'iterambere ry'ingo zabo n'iry'igihugu cyabibarutse uwuserukira ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu burundi akaba yamenyesheje ko bagiye kubandanya bafasha uburundi mu kurwanya ayo mabi hamwe no gufasha abayakorewe damye mama Tuzobananya gukorana na leta biciye ku nzego zitandukanye kugira abashikirwa n'ayo mabi bave mu gacerere tugiye kandi kubandanya bivanye n'uburyo dufise gufasha abakorewe ayo mabi iryo sekeza rikaba rifise icivugo kivuga giti uburundi bwa kaka twihutire kurandura n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme Moise Misago n'itegeko rihashama abafatiye ku gitsina ryarazanye karusho gashimishije mu kugwanya ayo mabi nubwo ibitigiri by’abayakoregwa bikiri hejuru Wo ni umwihwezi wa Alphonsine Bigirimana umushinga umushingamanza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'iterambere ridakumira ahabona ko hari inzitizi zituma ayo mabi adatuzwa atanga akarorero k'iryo tegeko risekana rimwe na rimwe n'ayandi mategeko ni mu gihe turi mu kiringo cy'isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe ukugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme tumwumvirize aganira na mugenzi wacu Haisa Liliane n'amahoro ubwa mbere bwo kubona hari iryo tegeko ryihariye kugwanya mabi ashingiye ku gitsina ni ikintu gihambaye ibihugu byinshi bitarashikako ngatwe igihugu cyacu cyashyitseho mbega ku itegeko rihari kandi naho ryaba rifise ibyo ribuze ryotosorwa abacamanza barishira mu ngiro gute kuko mu ngiro niho rifise akamaro cyane cyane urabona yuko ubumenyi bafise muri muri iryo tegeko harahagahaze kandi bakakubwira bati ko nahara iryo tegeko abenshi bakubwira ko atajyo bafise urumva batarifise n'ibirimwo biragoye ko bakubwira ngo turabizi neza canke babyogura ko bakubwira ngo turabishyira mu ngiro neza iri tegeko rirafise ivyo ridahana rica rigira riti turungitse rya tegeko mpanavyaha risanzwe rihari risanzwe kandi ribihana ariko urumva itegeko ryihariye ni ukuvuga ni itegeko spesiyale mu mategeko naho barabwira ati itegeko ryihariye ikintu kanaka niryo riza imbere y'itegeko dusange ugaca ubona rero hariho ahantu ayo mategeko ashika akagwana abacamanza bagaca ubona ko bibayobeye cyane cyane ko hariho ibyaha byerekeye amabashingiye ku gitsina bisanzwe biri mu gitabo c'amategeko mpanavyaha bikavuga igihano kanaka rya tegeko ryihariye kurwanya amabi afatiye ku gitsina icyo caha nyene kigagihana ukundi ugasha usanga hariho ukuntu ko birazengagiza abacamanza n'abenegihugu muri rusange ku isaha zitandatu zirenga iminota mirongo itatu n'indwa n'amakuru arabandanya ariko ndabibutsa ko mushobora kudukurikira kuri we zitata akaburungu isanganira kaburungu orenage mu bijyanye n'amagara y'abantu ukwicandagisha ikiza cya covid cumi n'icyenda ku babishaka birabandanya mu gitsagara cya bujumbura ku biro by'umugambi w'igihugu jeje gucandaga peve twaciye kuri uyu wa gatanu haza umwe umwe mu barondera kwicandagisha ubwa kabiri hari abamenyesha ko mu mashini batabona ko baronkejwe umuce wa mbere ni mu gihe hari inyuma kubera ko babuze ubwo bakeneye gwitwa Johnson and Johnson ni nkuru ya Jean de Dieu irakotse abicandagisha umugera wa covid 19 bazi umwe ku biro bikuru by'umugambi w'igihugu ugejeje gucandaga PV bamwe mu bakeneye igice cya kabiri cy'ugo rucanco bavuga ko batibonye mu mashini nyabwonko ko baronkejwe ugwa mbere maze bashobore kuronswa ugo gwa kabiri ndarindira ko nasanze ko barangire vax ariko mu mashini ntibandika yuko nabaye vaccine oya nibyo ndindire ko bakosora kuri vaccine ya kabiri naho biruko barashima ingene bakigwa ariko bakavuga ko rimwe na rimwe iby'ubuhinga ngurukana bumenyi buza buracikagurika bigorana connection ikora neza cyane telefone zimaze zihagarara bigatuma bitihuta ubundi ubona abakozi abikora babyitwararika n'ukuri turashima nk'uko twavyiboneye abandi basubira inyuma baticyandagishije kubera bashaka urucanco rwa Johnson and Johnson ubwo nago rukaba rutahari gucandaga umugera wa covid cumi n'icyenda mu Burundi bikaba byatanguye mu kwezi kw'icumi igenekerezo rya cumi n'umunani uno mwaka haraciye indwi ziharugwa muri zitatu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesheje ko abantu bari hagati y'ijana n'ijana na mirongo ibiri aribo bicandagije kwiyagisha burindwi urakoze jean de dieu irakoze iruhande ya Corona bamwe mu banyagihugu bitura ivuriro rya kibimba muri komine mishihi intara ya cankuzo bavuga ko malaria malariya ariyo ndwara bagerameye gusumba izindi babona ko biva ku misegeteri usanga yaraheze bigaca bibagora kwikingira iyo ndwara muganga mukuru ajejwe ubuvuzi mu ntara ya cankuzo aremeza ko malaria yibonekeza mu makomine ya mishiha na cendajuru gusumba ahandi agahamagarira abanyagihugu kwitura amavuriro bacumva ibimenyetso by'iyo ndwara Raymond Mudende ushyize ku ryo ku mutumba wa kibimba komine mushiha mu ntara ya cankuzo uhasanga abantu benshi baje kwitura iryo vuriro bivuye ku ndwara ya malaria. yibonekeza muri ako karere uno munyagihugu akavuga ko intambamyi yo kugwanya malaria ari uko imisegetera baronse yaheze umuntu rero ngo arivuza kabiri canke gatatu mu kwezi imisegetera iratangwa umugabo ariko urabona yuko nk'iyo batanze bayitanze muri iyo myaka iheze ubu yaraheze yaraheze ikigira ibitoborotoboro imiburero yamayingiye ikamikira iraturya bice bituma rero malaria nayo igenda itubangamira cyane gose hari igihe ushobora gusanga nk'umuntu mu kwezi ugasanga yivuje kabiri cyangwa yivuje gatatu umuforomo arongoye ivuriro ryaho mu kibimba yemeza ko imisegetera yatanzwe kiretse ku bantu bahungutse cyane abantu baje bava mu zindi ntara imisegetera benshi benshi bashoboka barayirose abo tubibaza nabo ko baba badafise imisegetera ni abantu bahungutse rero nabo nyine uwadushikiriye akaza kutubaza umusegetera muri abo bahungutse turashobora kumuhereza abahungutse barahari mugasi benshi cyane ariko abavuye mu zindi ntara abaribonekeza atari bake bavuye mu ntara za Muyinga Kirundo Ngozi na Kayanza Jedeo Maniratunga muganga mukuru arongoye ubuvuzi mu ntara cankuzo yerekana ingene abanyagihugu bokwikingira kwikingira uwo bishyitse akagwara akitura muganga kubura imisegetera ni kimwe ariko nibaza ko imisegetera baheruka kuyibaha kandi uburyo bwo kwikingira indwara ya malariya ni bwinshi harimo eh, bwa mbere kuryama umusegetera urimo umuti wica imibu eh, nayo bakaba bagironka nyuma y'ikiringo cy'imyaka itatu naho uwo muti wowe warahezemo umusegetera ubandanya ukora hakiri kare ni naho acakira udasinzikaye mu nama yo kwirimbura ku bijyanye n'amagara y'abantu yahuje abegwa n'amagara y'abantu mu ntara ya cankuzo kuri uno wa kane icyo kibazo cy'imisegetera itangwa rimwe mu myaka itatu kikaba cyaravuzwe aho basabye ko imisegetera yoza iraboneka hakiri kare itarinze guhera mu cankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro urakoze reyimo mudende tuve aho mu buseruko bw'igihugu tugaruke mu burengero bwacu imirima y'ibigori nka yose cyane cyane iherereye mu kiyaya cya gihanga mpanda na muzinda mu ntara y'abubanza iramaze guterwa n'ibinyabwoyi abarimyi bakamenyesha ko imiti bamaze kugerageza yananiwe ngo nta n'umwimbu biteze mu kigo FAO eh, gisanzwe caranatanze imbuto ku mashirahamwe amwe amwe bipfa abarimyi bakavuga ko imiti yose bagerageza biba imfagusa bakibaza ko n'umwimbu uzogabanuka cyane bakanasaba abasanzwe babafasha mu bijyanye n'uburimyi kubereka ingene bohonya ibyo bikoko umuhuzabikorwa mu mugambi tubeho neza asigura ko hari uburyo bwinshi bwo kurwanya ibyo binyabwoya na cyane cyane ingoboza boza barabinoba bakabyica prudence bararunyeretse umushakashatsi mu bijyanye no gukingira ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza Burundi avuga ko gucukura ubutare bikorwa mu buryo bwinshi kandi uko bikorwa kose izi ingaruka ku bidukikije lidiya gahimbaje ugucukura ubutare ngo bitangurira ku byigwa byo kuraba aho buherereye bigahera hugawe ibinogo bwavuyemwo uburyo bwose ubutare bucugurwamwo ngo bugira ingaruka mbi nk'uko umushakashatsi abisigura intambwe yose ijyanye n'ibyo byo kwimba ubutare irafise ingaruka mbi bijyana mu bijyanye n'ibidukikije izo ngaruka nazo zirashobora kongerekana bivanye n'ibintu byinshi harimo nk'uko nk'ahantu himbwa ubutare hasanzwe novuga nko gukarirwa fate ari nk'ahantu hari nk'umusozi uhanamye murumva yuko n'ibyaba bya bindi bijanye n'inkukura harashobora gutemba cyane gusumba ahari isi iterereye Prudence bararunyeretse migisha muri kaminuza asigura ko ugucukura ubutare bishobora konona amazi mu gihe ibisigarira byabwo bihuye n'amazi ibiheza bikonona ibinyabuzima n'umuntu arimwo ijya micafu canke bijya bisigazwa biva aho bimba ubutaro iyo bihuye n'amazi bigahura n'umuyaga wo mu kirere birashobora kumungwa bimaze kumungwa bica bivamwo ikintu novuga nk'ubumara ushobora kuyica bita aside iyo aside rero igiye mu mazi ihita yica ibinyabuzima birimo kandi n'abantu bakoresheje ayo mazi bashobora kuhagira ingaruka mbi ikindi ni uko hashobora kuba inkukura iva aho bimba ubutare bivanye n'ukuntu bahateguye ingene bahakomeje iyo nkukura iyo igiye igenda itwaye isi igahita ibitwara mu myonga aho rero ishobora kuzuza ya myonga ikonona amasoko y'amazi ni ukuvuga yuko ya mazi ntaba agifise icyo twari tuyiteze ko nk'amazi umuntu akoresha haba nko mu kunywa canke mu gukoresha mu bindi